يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى الدين ما sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin ma Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0800 biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu takwas ko kuma akan lamba wato sifili takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku a karnukallah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما سسوا رموا وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga cikin abubuwan da suke rage wa bawa imaninsa akwai aikata laifuffuka da yin zanubai kamar yadda muka sani malamai suna cewa imani yana karuwa ta hanyar yi wa Allah da'a sannan suna cewa imani yana raguwa ta hanyar saba wa Allah to kamar yadda idan mutum ya aikata abin da Allah ta'ala ya wajabta masa ko ya aikata abinda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace ana so a bawa ya aikata to imaninsa zai karu da wannan to haka nan ma idan ya aikata abinda Allah ta'ala ya hana bawa ya aikata ta hanyar aikata muhara wato haramun yin abubuwan da suke makaruhai to wannan shi ma yana tauye masa imaninsa sai dai kamar yadda muka sani zanubai hawa hawa ne wani yafi wani wato wani yafi wani muni wani ya fi wani sharri wani ya fi wani cutarwa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da ayyuka na ƙwarai ya ce hum darajatun inda Allah wallahu ba ta'amalu na basir a wani guri Allah ta'ala ya ce wali kullum darajatun mai ma'amilu wa ma bi ghafilin amma ya amalon wato mutane daraja-daraja ne hawa-hawa ne mataki-mataki ne a gurin Allah kuma Allah mai ganin abin da suke aikatawa ne sannan kuma ya ce kowa na da sakamako daidai matakin aikinsa wa ma ka bai ghafilin amma ya ya'malun kuma ka ba mai gafala ba ne game da abin da suke aikatawa hakanan Allah ta'ala yana cewa innaman nasi'u ziyadatun tofil kufr lalle bid'an nan da mutanen jahiliya suke yi ta nasi'u wato jinkirta wata mai alfarma zuwa wani lokaci Allah ta'ala ce wannan wani ƙari ne a cikin kafirci ashe kaga kafirci yana ƙaruwa wani ya fi wani wato ya fi wani muni hakanan akwai inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin ita wannan sura ta tauba sai fa amman lazina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun wa amman lazina fi qulubihim marad rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun to Allah ta'ala yana cewa idza ma unzila suratun minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana duk sanda aka saukar da wata sura minhum man yaqulu to daga cikin su akwai wanda zai rika cewa wane ne daga cikin ku wannan surar ta kara masa imani Allah ta'ala ce fa amman ladzina amanu zadatuhum imanan wa hum yastabshirun amma waɗanda suke da imani sai wannan surar ta kara musu imani don haka suna cike da farin ciki waɗanda kuma zuciyarsu ke cike da cuta Allah ce fazadatuhum rijsan sai ta ƙara musu najasa ila rijsihim akan jasa su ta farko ashe kaga kamar yadda imani yake ƙaruwa to haka nan shi ma saban Allah da cutar da take kama zuciya ta saban Allah take karuwa ubangiji ta'ala a cikin littafinsa mai girma ya nuna mana zanubai wato kaso biyu ne akwai waɗanda ake kira alkaba'ir akwai waɗanda ake kira asaba'ir akwai manya-manyan laifuffuka akwai kuma ƙananan laifuffuka Allah ta'ala ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an kun ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum murkalan karima idan har za ku bar manya-manyan laifuffukan da ake hana ku to za mu kankare muku ƙananan laifuffukan ku sannan mu shigar da ku wata mashiga ta karamci hakanan Allah ta'ala ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al waɗanda suke nisantar manya-manyan laifuffuka suke nisantar alfasha in banda ƙananan laifuffuka wanda ɗan adam ba zai iya kubuta daga su ba hakanan hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir wato salloli guda biyar da juma'a zuwa wata juma'a da ramadan zuwa wani ramadan din Allah ce waɗannan suna kankare abinda yake tsakankaninsu na laifuffuka matukar an nisanci manya-manya a cikin bukari da muslim hadisi ya tabbata daga abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce mun kasance a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a zaune sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labarin manya-manyan laifuka ba ya faɗi haka har sau uku sannan ya ce al'ishiraku billah wa uƙuƙul walidai wa shahadatun zuwa wato yin haɗa Allah da wani sannan kuma saɓawa ko ainihin rashin kyautata wa iyaye sannan kuma shaidar zuwa hakanan hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari da na muslim an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Ayyuz, ayyu dhanbi akbaru inda Allah wani zunubi ne yafi girma a gurin Allah sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace an tad'u wallahi niddan an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak ka kira wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka thumma qila ayyu ayyu thumma ayyu sannan aka sake ce masa sannan wani zunubin sannan sai ce an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka ka kashe ya danka dan gudun kada ya ci ka wato dan gudun kada ka ciyar da shi sannan aka tambaye shi sunna ayyu sai kuma wanne ne sannan manzo Allah ce an tazniya bi halilati jarik kai zina da matar makocinka da dai irin waɗannan nasussuka daga alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suke nuna mana cewa zunubi hawa hawa ne wani yafi muni wani yafi cutarwa akwai zunubban da suke da alaka da rububiyar ubangiji kai tsaye kamar mutum ya sawa kansa wata riga ta jiji da kai wata riga ta nuna isa da kasaita ta yadda zai rika taka bayan Allah yadda ya ga dama ba bisa haƙƙi ba babu shakka wanda yake da wannan yana da manya-manyan laifuffuka wato yana da laifin da ya fi kowane muni domin ya ɗauki gwado na ubangiji ya yafa a jikinsa sai kuma wanda zai yi ƙoƙarin wato kwaikwayon shaidan ya rika ainihin daukan dabi'u da halayya da sifofi irin na shedan yana sifanta da su kamar wanda zai sifantu da hasada ko algush ko keta ko ma makirci da yaudara da kuma umarni da saban Allah da kyautatawa mutane saban Allah din a idansu ko hana da'a ga Allah da kuma munana wa mutane da'ar Allah a idansu ko kirkirar wani abu a cikin addinin Allah ko kira zuwa ga ainihin bid'a da bata waɗannan duk saƙo ne amma bai kai saƙo ne wanda yake mai girma laifi ne wanda yake a surgumi gumi amma bai kai na farko ba wanda yake da alaƙa da rahobiyar Allah kai tsaye duk da cewa saƙo ne wanda yana da girma shi ma kwarai da gaske sannan kuma sai wanda zai ɗauki ɗabi'a irin ta dabbobin daji ya zama dan ta'adda a zalimi mai sha'awar zokar jini ko zubar da jini wanda yake ainihin auka wa masu rauni da talakawa da waɗanda yake ganin ba su da yadda za su yi wanda yake da ainihin rashin kunya da ƙarfin halin ya yi zalunci abu shakka wannan shi ma yana da laifi laifin da yake babba sannan kuma sai wanda shi kuma laifinsa laifi ne na tumasanci wanda babu abin da yake gaban shi illa ya biya bukatar cikinsa ko farjinsa wanda wannan shi za ka samu ainihin ya mai da zinace-zinace abin adansa ya mai da sata da cin dukiyar marayu wata hanya ce ta samun kuɗi da tara su ya ɗauki rowa da ƙanƙamo da wato wato ainihin raki ya sa a zuciyarsa babu shakka wannan shi ma laifi ne amma laifin duk girmansa bai kai laifin wanda wato shi kuma ɗabi'arsa ɗabi'a ce ta damun daji ba wato ɗabi'ar zubar da jini da ainihin taka masu rauni to waɗannan zunubai suna tasiri wajen rage wa mutum imani da na kasa masa shi wajen su rika ainihin tura mutum zuwa ga ramin halaka a hankali a hankali har ya waye gari ya tsinci kansa tsundum cikin abin da ya shafi shirka ga Allah da kuma jayayya bisa wahadaniyar ubangiji babu shakka har kullun akan dubi zunubi ta fuskoki daban-daban akan dubi zunubi ta fuskar jinsinsa wato irin kalar zunubin akan kuma dubi zunubi ta fuskar girmansa akan dubi zunubi ta fuskar eh, wato inda aka yi shi da kuma wanda aka yi wa da shi wanda ya yi zunubin da lokacin da ya yi zunubin abu shakka kowane zunubi yana ƙara ƙasaita da girma duba da irin girman jinsin zunubin domin zunubin da ya kasance ya ta'allaka da rububiyar ubangiji kai tsaye babu zunubin da ya kai wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci ainihin al billah haɗa Allah da wani a matsayin shine farkon zunubin da ya fi kowanne to haka zunubin yake tafiya mataki mataki wato hawa hawa wajen muninsa kamar mutumin da zai zama mazinaci ne amma kuma zinarsa da zai yi ba zai yi da kowa ba sai matan aure kaga wannan ya fi wanda zai je ainihin ya nemi wacce daman can fitsararriya ce ta fitsare kafarta aikinta kenan ce da ita zai yi zina kaga mutumin da zai nemi matan aure wanda ya fi muni duk da cewa dukansu zunubansu munana ne sannan ko mutumin da zai nemi matar makocinsa babu shakka munin laifinsa ya fi munin wanda yake da irin wannan laifin amma ba ta wannan siga ba to haka nan kuma mutumin da zai zama mai ilimi ne ya karanci abinda Allah ta'ala ya ce a yi ya karanci abinda Allah ya hana ya kuma san girman laifi ya zamana yana aikata wannan laifi babu shakka girman laifinsa ya fi wanda yake jahili ne shi bai san wannan ilimin ba hakanan mutumin da zai yi laifinsa cikin watan ramadan da daddare ne ko da rana babu shakka laifinsa ya fi girma sama da wanda baya yi sai a cikin watannin da ba wannan ba hakanan wanda in ya tashi laifi ba zai yi shi a kasarsa ba sai ya je ƙasa mai alfarma ya je garin da ɗakin Allah yake ko garin manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan ne zai tafka laifinsa babu shakka laifinsa ya fi girma sama da wanda zai yi laifin amma ba irin wannan gari ba to hakanan laifi yakan girmama duba da irin wanda ya yi laifin ko irin jinsin laifin ko a inda aka yi laifin ko a sigar da aka yi shi amma dukkanin wani laifi matukar dai ya zama laifi ne ga Allah to yana rarakar imani yana rage masa kai yana rage masa ainihin yana rage masa karfi saboda haka gujewa saban Allah abu ne wanda yake wajibi gabawa domin imanin sai ci gaba da karuwa domin imanin sai ci gaba da tabbata Allah ta'ala ya ba mu dacewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah amin summa amin Ah, malam tambaya ta farko tana cewa malam menene hukuncin limancin mace a musulunci to mace a musulunci na farko dai kamar yadda muka sha faɗa ana son mace ta yi sallata a gida sallatar a gida ta fi lada sama da sallarta a masallaci duk da cewa ba a hana ta tafi ta je masallaci ba bayan ta nemi izinin mai gidanta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tamna'u ima Allah masajidallah wa biyutuhunna khairul lahunna kakku hana mata bayan Allah zuwa masallatai yana Allah ma su yi sallar a gidajen su yafi musu alkhairi don haka kaga shi ita masallacin ta shine gidanta cikin ɗakinta sannan abu na biyu abu ne sananne mace ba za ta yi wa maza limanci ba to a musulunci mace ba za ta shige gaba ba tana jan maza sallah komai iliminta su kuma komai jahilcinsu don da za a ce a gari ita kadai ce take da ilimin karatun alkur'ani sauran mazajen duk jahilai ne to na ba zai halatta mata ta yi musu limanci ba sai dai ta yi sallata su masu tasu don saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa sahun mace sahun mata a baya yake ba a gaba ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu sufufin nisa'i awwaluha wa khairuha wa sharruha wa khairuha akhiruha mafi al mafi sharrin wato mafi sharri alanfin mafi matsalar sahun mata shine wanda yake na farko wanda shine kusa da na maza sannan wanda ya fi alkhairi shine na ƙarshe to ashe idan har a cikin masallaci ana so ta zama a can baya ina kuma za a ce ita ce za a ɗauko ta zama ita ce a gaba ma a gaba gaba gaba ɗaya babu shakka wannan ya sabawa koyarwa ta musulunci a koda mutum shi da matarsa zai yi sallah ba a yadda su jeru dab da dabba tana jikinsa yana jikinta sai dai ta koma daga baya shi yana gaba wato su zoba tana sa shi yana gabanta wannan shine abinda musulunci ya ce to amma idan mace tana cikin yan uwanta mata kuma suka buƙaci su yi sallar su a jami'i to musulunci bai hana su yin haka ba za su iya yin sallah mace yar uwarsu ta ja su a matsayin limamin su wannan ya tabbata a cikin sunna cewa mace akwai matar da ake kira ummu waraka ta kasance tana yi wa mata sallah amma abinda ya zo shi ne tana tsayawa a tsakiyarsu wato ita ba sai ta fita ta zama a gaba ba a za ta tsaya ne a a tsakiyar sahu wato a tsakiyar sahu na farko ba haka mace tana yi wa 'yan uwanta mata wato limanci idan sun buƙaci haka wannan babu komai sannan suna kuma shine ta tsaya a tsakiyarsu na'am mm. sai tambayar da take cewa malam idan an yi wa mutum da shan zuciya zai yi ya sake ya duba ga hadisin da ke cewa ala wahiyar kalb yana nufin hadisin da umarni da bashir wanda bukari da muslim suka ruwaito wanda a ciki ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa على أن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وهي القلب annabi ya ce lalle a jiki akwai wata tsoka wacce idan ta gyaru duka jiki ya gyaru idan kuma ta ɓace to duk jiki ya ɓace annabi ya ce ita ce zuciya a lalle wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka take kuma annabi sallallahu Allah ta'ala ya faɗi wannan yake cewa wa inna la ta'mal absar walakinnaha ta'mal qulub allati fi sudur ba zuk ba kiraza bane suke makancewa a ba idanu bane suke makancewa lukata ne waɗanda suke cikin ƙiraza su ne suke makancewa wato ba makantar ido Allah yake magana ba yayin da yake cewa sun kuma na umiyun inda yake sifanta munafukai ko waɗanda suka tasaki hanyar Allah suka kafirci yake sifanta su da cewa kurame ne bebaye ne makafi ne al nuna cewa ba makantar ido yake nufi ba ana nufin makantar zuciya Allah ta'ala yana cewa wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha mun mun halitta wa jahannama aljanu da dama da mutane Allah ce suna da zukatan da ba sa fahimtar komai da su Allah ta'ala a wani gurin yana cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranar da dukiya ba ta amfani sai wanda ya zo wa Allah da lafiyayyen zukata a wani wuri Allah ta'ala yana ce inna fi zalika da zikira liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid lalle a cikin abinda Allah ta'ala yake saukarwa na alqur'ani akwai wa'azi liman kana lahu qalbun amma ga wanda yake da zuciya ko ya saurara ya halarto da zuciyarsa da ayoyi da yawa da Allah ta'ala yake ta magana akan zuciya akan cewa ita ce take da fahimta ita ce take ainihin zama mai rai ita ce take zama matacciya to wannan ba yana nuna cewa wato ana magana akan ita tsokar zuciyar kadai ba gundarin tsokar hanifin nufin abinda ita tsokar zuciya ita zuciyar da Allah ta'ala ya dasa a cikin kurji yake sa mata tare da kuma tunanin dan adam wanda shi ma yana da alaka da zuciya wato zuciyar tare da tunanin dan adam shi yasa wani gurin Allah ta'ala yake amfani da kalmar hankali kalmar hankali wanda hankali din nan yana da alaka da zuciya da kuma ainihin kwakwalwa haka ba wai ana maganar ita gundarin tsokar zuciyar bane don haka za a iya cire zuciyar mutum tsokar wanda mutum mutumin da ba musulmi ba a saba mutumin da yake musulmi kuma ya tashi musulmansa ba za a ji an ya tashi ba yana kiran wani abu ba Allah ba ko yana kalmomi na kafirci ko yana cewa shi bai yarda da Allah ba gashi kuma zuciyar wato ita tsokar zuciyar da aka sa masa ba ta mutum ne musulmi ba wasu ma da an gama musu tiyata ran lokacin da suka suka dawo hayyacinsu farkon abinda suke faɗa kalmar shahada shahadu an la illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wanda yana nuna maka ashe ba wai ana magana a kan ita tsokar karan kanta ba ana magana abin da ainihin Allah ta'ala yake sanyawa a cikin zuciya din sannan kuma aikin zuciya yana da alaƙa da aikin ƙwaƙwalwa, zuciya tana aiki tare da ƙwaƙwalwa. wannan shine abin da ake nufi shi yasa za a samu mutumin da yake ba musulmi ba a dasa masa zuciyar wani musulmi kuma in ya tashi ya ci gaba da kiran wani abu ba Allah ba ya ci gaba da addininsa da ya saba yi ko a saka wa musulmi zuciyar wanda ba musulmi ba in ya tashi kuma ya ci gaba da musuluncinsa da tauhidinsa sai kaga wannan yana ƙara fito maka da cewa ba ita tsokar gundarinta ake magana ba sai tambayar da take cewa malam mutum ne mahaifinsa ya yi aikin hajji kuma ya san cewa hajjin da ya yi a cikin rashin sanin ka'idoji da rukunanta ya yi shin zai iya sake masa wata hajji to ya danganta da abinda ka kira rashin sanin ka'idojinta da rukunanta akwai abubuwan da mutum idan ya yi hajjinsa kwata-kwata ta ɓaci ko kuma abinda idan mutum ya yi hajjinsa tana nan duk da ta samu giɓi to ya danganta da mahaifin nan nasa da ya yi hajji shin ya aikata abubuwan da ake cewa suna ɓata hajji shin lokacin da ya zo hajjin nan bai yi niyyar hajjin ba ne wanda kaga wannan abu ne da zai wahala tunda har ya fita ya shiga jirgi har aka je da shi miƙati to dole akwai niyyar tunda niyyar a zuciya take abinda ake furtawa na talbiya ba shine niyya ba labbaik allahumma labbaik ba wai shi ake nufi niyya ba shi wani ana furta shine tare da niyya ita kuma niyya mahallinta a cikin zuciya yake ko kuwa a'a lokacin da ya je bai yi dawafi ba wato ba bai yi dawaful abin nan bai bai tsaya akan bai tsayawa arfa ba tsayawa arfa rukuni ce wanda shi ma kaga zai wahala da jahilcin mutum ya ce haji kuma ai ai haji bai je an yi abin nan an yi tsayawa arfa da shi ba in har bai samu wannan mutum bai samu haji ba ko kuma a'a bai yi tsawaful ifada ba to bai yi ifada bai yi dawafin hajji ba wanda shi ma wannan zai wahala a ce bai yi din ba ko kuma a cikin hajjin nan nashi ya sadu da matarsa wanda shi kowane yana bata hajji kwata-kwata to waɗannan abubuwa idan ba ire su ne suka faru ba wanda malamai suka ce suna bata hajji to ba za a ce bai yi hajji ba sai dai watakila a ce an yi ta amma ta samu komada nan da can to samun komada a jikin hajji ko a samu wasu abubuwan na wajiban hajji bai zo da su ba ko wasu azkar da ake yi da wasu abubuwa da ake karantawa a wasu gurare na sunna bai san su bai karanta su ba wannan ba shine zai sa a ce hajjin sama ta yi ba kuma rashin yiwuwar wato rashin cikar hajji bisa ka'ida ta sunna ɗari bisa ɗari wannan ba zai sa a sake wa mutum hajji ba don ya rasu yana da yi hajjinsa ta islam duk da cewa hajjinsa ba ta abin nan ba ya wannan faralin ya sauka daga kansa illa iyaka dai kawai ba a same shi cikakke yadda ake so ba to rashin samun shi cikakke yadda ake so baya ba wa mutum dama ya ce zai sake yi ma wani haji wannan suna ba ta zo da shi ba ana yin haji ne ga wanda bai samu zuwa ba saboda ko dai a rashin lafiya ko rashin iko bai samu ya zo ba kaga bai samu ya sauki faralin ba to wani kuma nashi ya ce zai masa wannan babu wani abu amma don ya yi hajji ya samu gibi hajjinsa wasu abubuwa ba su cika ba to ba a cewa za a sake masa hajji na'am tambayar abba take cewa malam mutum ne yake yin azumin siyamu dawud yau ya yi gobe ya sha to yaya zai yi da asabar da lahadi shin zai yi asabar ya sha ruwa lahadi kenan bai zai hana zai iya yi abinda aka hana shine abinda hadisi ya zo na cewa mutum ya ware asabar ita kadai don wani abu na ba ta girma ko wani matsayi ko wata falala ta musamman ya azumi a ciki wannan shine wani hadisin da ya ya ya hana duk da cewa akwai jayayya ta malamai wajen tabbatar hadisin da ingancinsa to ko da kuwa hadisin ya tabbata kamar yadda wasu da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da shi kuma sun fassara shi da cewa abinda da yake nufi shine ifradu sabti bisaw a ware asabar ita kadai a ajince ta amma idan har ta zo cikin jerin gwanon wasu azumin ne kamar azumin siyamu dawud kaga ta zo cikin jerin gwanon azumin ne da mutumin nan yake yi wannan ba za a hana shi azumtatta ba ko ta fado cikin wata rana da aka sunnanta azumtatta kamar ta zo ta zo ranar arfa ko ta zo cikin sitta shawwal jerin gwanon azumin sitta shawwal ko ta zo ranar arfa ta zama ita ce a ranar arfa ko ta zo a ranar ashura ko su'a wannan duk ya halatta mutum ya azumce ta don haka kamar azumin da ake yi na ayyamul bid su ma azumin mukane guda uku sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata shi ma da saboda za ta fado mutum zai azumce ta haka na mutum siyamu dawud yake yi sai ya wayi gari ya yi alhamis ya sha juma'a a ga zai asabar ya sha lahadi wannan babu komai na'am sai tambayar da take cewa malam mace ce ta rabu da mijinta sai na fara neman aurenta ban san tana idda ba shin ya auren mu yake to ya fara neman aurenta amma bai mana bayanin cewa ya aure ta tana iddan ne ko a ya aure ta bayan idda ba domin akwai bambanci tsakanin mutum ya nemi mace tana idda sannan bai aure ta ba sai bayan ta gama idda idan ya aure idan ya neme ta tana cikin idda babu shakka wannan ya saba wa Allah Allah ta'ala ya hana mutum ya nemi auren mace a yayin da take cikin a yayin da take cikin iddarta sawa'un idda ce ta saki ko kuma idda ce ta rasuwa wato ta kaba idan haka ya yi haka ya saba wa hannun da Allah ta'ala ya yi. so idan kuma ya aure ta bayan wannan ba ta bayan ta gama iddata to aurensu yana nan sahihi ne aurensu, ila illa iyaka dai mai saban Allah ne wannan idan auren da ya yi an yi shi bayan ta yi idda bayan ta gama idda idan kuma a cikin iddar aka ɗaura aure wato shi bai sani ba amma ita ta san tunda ita ce mai yin iddar ta bari aka neme ta a ciki aka ɗaura aure a ciki to da zarar an sani wannan aure dole a raba shi bai yi ba kuma sai ta sake yin idda ta cika iddar wancan mijin na farko ta kuma yi iddar miji na biyu in yayi dukuli da ita ta cancanci sadakinta to amma a nan shugaba na da dama ko alkali na da dama ya hana ta sadakinta ya sa sadakinta a cikin baitul mali saboda ya mata ukuba sannan shi kuma wancan mijin nata na farko wato yana da dama shi kuma ya fito ya neme ta ya zama cikin manema bayan ta yi iddar zamansa da ita don da idda ta koma biyu ka rashin iddar mijinta na farko da ta fara ba ta gama ba kuma sai wani auren da kuma karashin iddar mijinta na biyu da ta aura ta tare sannan kuma aka raba wannan aure to sai ta yi iddarsa sannan kuma ya shigo cikin manema idan ya kasance shi ma yana sane aka yi abin to anan nan na umar shi a nashi hukuncin yana cewa ba zai ƙara barin shi bayan ya musu bulala su duka to kuma yace ba zai ƙara barinsa ya shiga cikin maneman aurenta ba wato ba zai aure ta ba har abada wanda shi kuma na ali ana shi hukuncin yana ganin bayan an yi musu horo wannan ba zai hana ya da ya sake dawowa cikin manemanta ya neme ta ba amma dai wannan aure da aka yi cikin idda bai yi ba dole a raba shi kuma dole ta cika idda ta farko kuma in har ya tare da ita ta yi iddarsa shi kuma na biyu din na'am sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta na bawa mahaifi na zakka to mahaifi in har ba shi da abin da zai rike kansa wajibi ne dan sai rike shi so in har ana neman a bashi kaka ga cikin bukata yake in ku har yana cikin bukata to wajibi ne da ya taimaka mahaifinsa da dau dukiyarsa ya ciyar da shi ya shayar da shi ya biya masa bukatunsa na larura na yau da gobe don haka kaga ashe bai halatta ya dauki zakka ya bashi ba don haka zakkarsa zai ba waɗansu can daban waɗanda nauyinsu a shar'ance bai zama wajibi a kansa ba a sau haka ba zai ɗauki dukiya ya ba mahaifinsa ba hmm. ba zai ɗauki dukiyar zakka ya ba mahaifinsa ba na'am nan kuma yake cewa malam shin wajibi ne na biya wa mahaifina bashin da ake bin sa na'am dai mun ce nauyin sa yana kanka to kaga ashe idan har da kwai bashi a kansa za ka iya biya masa bashinsa don da ba ka so mahaifinka a ce yau ya koma ga Allah cikin wani yanayi da za a tuhume shi ko za a kama shi da cewa akwai haƙƙin mutane a kansa ba haka za ka iya biya masa bashinsa amma ba da zakka ba kada ka ce za ka zakka da shi za ka biya wa mahaifinka bashi sai dai ka biya masa bashi da wasu kuɗaɗe can daban wanda Allah ta'ala ya hore maka na'am sai tambayar saminu inuwa gurjiya ya ce malam menene ma'anar kalmar maula to kalmar maula daga alwala ne alwala iri uku ne akwai wala'ul islam wato mutanen da mutumin da ya musulunta a gurin wasu mutane a hannunsu a hannun wata kabila to sai zama maula na wannan kabila sai a ce fulan alfulani maulahum laraba suna wannan kamar imam bukhari a cikin tarihinsa za ka ji an ce aljofi maulahum saboda kabilar jof abinan kabilar eh, jof a hannunsu kakanninsa suka musulunta saboda haka ake dangana nasibarsa zuwa ga wannan kabila ta fuskar wala'i na musulunci shine ake kira wala'ul islam shi ba dan kabila bane amma a hannunsa iya wato iyayensa ko kakanninsa suka musulunta ah, sannan akwai wala'ul itq wato mutum ya sai bawa sannan kuma ya yanta wannan bawan to wannan bawan ya zama maulansa na alka cewa maulan wane in ya mutu yana cikin masu cin gadansa bilwala shine wala'ul itqi kamar misali nafi a ce nafi maula ibn umar ko zaid ibn aslam maula bane adi maula al'adawiyin to wannan shine wala'ul itqi sannan shi ma wanda ya yanta din wanda ya yanta bawa shi ma ana kiran shi maula saboda haka kaga ashe maulan akwai na sama akwai na ƙasa akwai eh, al-maula ala akwai al asfal al-maula al-a'la shine wanda ya ni'imta ma wannan bawa da yanci yace ka zama yanci ka zama da to ya zama shi wannan maulansa wato uban gidansa sannan shi ma bawan ya zama maulan wancan wato bararren bawansa da ya yanta saboda kaga wala'ul itqi yana kasuwa gida biyu akwai shi wanda ya yanta ana ce da shi maula wato kamar shugaba ko mai gida shi ma wanda aka yanta ana ce wasu maula wato bararren ba da wancan ya yi masa da ni'ima ta hanyar yanta shi to wanda ana kira shi al-maula kalmar al-maula takan zo da ma'anar wanda yake abin so masoyi wanda ake san shi ake girmama shi a ce da shi maula ka ce Allah ta'ala a ce masa maula zalika bi anna Allah Maulal allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah ta'ala shine abin san waɗanda suka yi imani wato shi suke so sama da komai shi suke mai da al'amuransu gare shi kuma shi ne yake al'amuran al'amuransu sama da komai kalmar maula a nan tana nufin masoyi wanda ake wato fifita sansa shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu kuntu hu fa aliyun maula wanda duk nake abin san shi wato wanda duk nake san ne yake so na to alima ya zama abin san shi shi ne ma'anar alwala daga kalmar alwala ko alwalaya wato soyayya da taimako da girmamawa saboda haka dukkan wani musulmi yana son Allah ta'ala yana girmama shi kaga Allah maulansa ne hakanan yana son annabi sallallahu alaihi wa sallama yana girmama shi kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama maulansa ne sannan yana son sayyidina ali yana girmama shi kaga sayyidina ali maulansa ne sannan yana son dukkan muminai masu da'a ga Allah tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa mafi kankantar mutum mumini a yau mumini yana son su saboda kaga kaga kaga muminai dukkaninsa dukkaninsu maulansa ne saboda kalmar maula tana nufin wanda kake so kake girmama shi kake taimakon shi in ya buƙaci taimako sai tambayar da take cewa malam wanda ta fito daga abdullahi jakara ya ce shi malam wai gaske ne har yanzu bai halatta a yi kamun kifi ranar asabar ba a wannan shari'a ce da ta shafi yahudawa su ma saboda saboda irin yadda suka rika sabawa Allah suka rika yi wa annabi Musa alaihi salam da sauran annabawan banu Isra'ila taurin kai duk abinda Allah ta'ala ya ce yayi to sai sun ka kauli da ba'adi sai sun yi ta yan dabaru yadda za su kauce ma wannan abin to Allah ta'ala ya tajarraba su ta hanyar ya ta musu wasu abubuwa masu daɗi fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhidda lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera wa aklihim ar-riba wa qannahu anhu wa أخذهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأتنا للكافرين منهم عذابا أليما Allah ta'ala ce saboda zalincin waɗanda suka zama Yahudu muka haramta musu daɗaɗɗen abubuwa da dama da aka halatta musu a da muka haramta musu kuma saboda yadda suke hana mutane bin hanyar Allah suke tattare suka tange hanyar Allah su hana abita to wanda ya sa muka rika hana musu wasu abubuwa muka rika dora musu shari'o'i da hukunce-hukunce masu tsauri sakamakon kangare wasu da ainihin taurin kansu shine Allah ta'ala ya haramta musu yin su a ranar asaba Allah ta'ala ce wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat albahr izi a duna fi sabti iz ta'tihim shitanuhum yau masabtihim shura'an wa yawma la yafituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ta'ala ce ka tambaye su wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahri ka tambaye su game da alqaryan nan da take kusa da wato teku iz ya'duna fi sabt lokacin da suke ƙetare iyaka cikin lamarin hukuncin asabar iz ta'tihim shaytanuhum yawma sabtihim shur'an yayin da kifi kifin da suke su yake zuwa baje-baje ranar asabar wayo ba su fito da ranar da ba asabar ba kuma kifin baya fitowa saboda haka suka ce za su yi dabara za su rika dana komarsu ta ranar juma'a cikin dare saboda haka ranar asabar ba za su je su ba amma kuma komarsu tana nan a shirye sun dana ta cikin dare kifaye su cika ta sai ranar lahadi sannan su je su janye ko masu su kwashe kifansu to haka suka so su yi wa Allah ta'ala dabara to Allah ta'ala ya haramta musu wannan aiki ne a cikin asabar ya ce zalika da bluhun bi makanu suku mun jarrabe su domin jefa su cikin wannan bala'in saboda fasikancin da suke yi saboda haka ita asabar rana ce da Allah ta'ala ya sanya wa yahudu a su kafin zuwan musulunci da cewa su zauna a gida kasu yi aiki kasu yi aikace-aikace a cikinta inda ma ju'ila sabtu ala lazina ikhtalafu su ne wanda Allah ta'ala ya ba su juma'a a matsayin ta zama ranar da za su yi ibada a ciki suka ƙi karɓa aka ba wa nasara suka ƙi karɓa su suka zaɓi asabar nasara kuma suka zaɓi lahadi Allah ta'ala ya datar da wannan al'umma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana ya datar da wannan al'umma ta zama zamana su ne as-sabiquna su ne al-awwaluna amma ko mu ne as-sabiqun sun riga mu zuwa an ba su littafai kafin a ba mu wannan al'umma amma mu wuce gaba mu muke da ranar juma'a sannan yahudu su zo su kuma ranar asabar su zo bayan tamu sannan kuma lahadi zama ta nasara bayan tamu kaga mu ne a gaba mu ne muka wuce gaba muke jagoranci wadda kuma ni'ima ce ta ubangiji ga wanda ya duk eh, ga duk wani wanda ya da'a da biyayya ga Allah ta'ala saboda ka wannan rana ce da ta shafe hude su ma zuwan musulunci ya shafe musu wannan hukuncin don haka kiransu aka yi da cewa su zo gaba ɗaya su ansa kiran Allah su shiga ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wasallam su abin shi abin da ya zo da shi na shari'a da gaskiya sai tambayar da take cewa shin malam mutum ne sallah ta riske shi yana cikin tafiya amma bai yi ba sai da ya shigo garin su shin ƙasar zai yi ko cikawa zai yi matukar bai yi ta a cikin halin tafiyar ba sai da ya dawo gida to shi kenan sai dai ya yi ta ta gida kasar ta fada kansa baya cewa ai ya taho tun a hanya kasar ta kama shi yanzu ya shigo gari da aka kasar zai yi a inda har ya samu ya shigo gari to cika zai ba magana kuma ya yi wata kasar wannan kuma yake cewa malam ina da kayan da ba a siya shin zan lissafa da su idan zan fitar da zakka kayan da ba a siya din ai dukiya ce in ba a saye su yau ba gobe ta yi a zo a saye su in ba a saye su gobe jibi ta yi a neme su wataƙila ba su zo su yi kuɗin da ya fi ma yadda suke tsammani za ka suna nan a dukiya in ku suna nan a dukiya to dole ne in ka tashi zakka sai ka lissafa da su in kuma kana gaba dukiya ba ce to ka bayar ka ba wasu ka dauka ka ba wasu aikaki dauke su ne ka bayar saboda ka cewa abu ne wanda yake dukiya wata rana kuma za a samu masu sansu su da haka ba wacce kai mutum yana lissafa kayansa ya zakka a cikinsu ba idan ana saya in ba a saya kai ya lissafa babu wani malami da ya taɓa faɗo wannan magana ake in kayan nan kadara ne dukiya ce za a buƙace su ko da ba a buƙace su a ranar ba to za ka lissafa su a cikin kudin zaka sai dai za a waye gari kayan nan a yi shela kowa ya ji su gane cewa waɗannan kaya banza ne to kamar ƙasa ce ba ta da wani zaɓin nan ba shi da wani kima ko kaɗan ya zama wani shirme ba ya da wani abu ko ya lalace ko to wani kuma wani abu ne daban ya fita daga cikin dukiya amma matukar dai kaya ne duk da cewa watakila kasuwarsu ta ja da baya amma za a samu mai son su wata rana za a lissafa da su a matsayin dukiya wadda za a fitar da zakka wannan kuma ce, malam ni kam yi wa mijina laifi kuma yana da zafi sosai idan na faɗa masa zai iya sakina ni kuma ina so ya yafe min shi malam zan iya cewa ya yafe min ba tare da na faɗa masa laifin ba to ya danganta da irin laifin kai laifin ai ba sharadi bane sai ka ga mutum kayi masa masa irin wani laifin ba sharadi bane yanzu kamar mutumin da a bayan idansa kai da shi ko ka faɗi wata magana baka a kansa wasu malaman suna cewa sai ka je ka gaya masa ka nemi afuwarsa sannan Allah zai yafe maka amma gaskiya wannan ba sharadi bane shi Allah ta'ala abin da yake so shine a zukata su yi kyau a koma a cigaba da soyayya da juna ba a kuma bata tsakanin juna ba wani kana zuwa ka gaya masa abin da ka faɗa a kansa to shi kenan watakila har abada ba zai sake kula ka ba to kuma kaga abin da ake so a tabbatar na soyayya da kaunar juna tsakanin musulmi ya kasance kuma ta hanyar za a tuba an kawo masa matsala saboda haka idan har ka ɓace shi a wani guri misali in ka tashi abinda za ka yi shi ne inda ka je ka ɓata shi ɗin nan iya ka je ka gyaggyara shi yanzu kana ka ambace shi da da alkhairi don ka wanke sha a idan waɗanda ka ɓata shi amma shi ba sharaɗi wani sai ka je ka gaya masa cewa da ga abin da kai yanzu kuma ga abin da kai to in irin wani laifin ne ko kin faɗi wani abu wani abu na shi ka ɗauka kuma da yake haƙƙinsa ne kika ɗauka bai baki ba to sai ki yi dabarar da zaki dawo masa da shi irin yadda dabarar irin wacce kika yi kika ɗauka bai sani ba to sai ki kuma dabarar da zaki dawo masa da haƙƙinsa ah, cikin wani yanayi wanda ba zai fahimci cewa ke cika dauka ba ah, so ya danganta da menene amma ba ba sharɗi bane sai kin gaya masa cewa da na yi kaza yanzu kuma ina so ka yafe mun matuƙar ke da wajen neman yafewar kuma wani abu zai iya faruwa wanda yake mai muni kwarai da gaske sai tambayar da take cewa malam nakan ji iska na fita ta gabana shin hakan yana warware alwala na fitar iska ta gaba kawai baya ta ba ta warware alwala sai idan wani abu ya fita tare da ita sai idan wani ruwa-ruwa ko wani danshi ya fito tare da fitarta ta gaba ta wannan shi ne da ke warware alwala wannan kuma ya ce malam ina bin limani sai sujjadar tilawa hmm. ni kuma sai na yi ruku'u sai ya kasance kenan na yi ruku'u guda biyu a raka'a ɗaya shin yaya matsayin sallata sallaka ta yi ka yi ruku'u ne bisa rashin sani kuma baya bukatar sai ka yi nan abinda wato wani abu na sallah idan mamu ya yi sahawa a cikin sallah amma wani a cikin sallah ba wani abu bai kuɓuce masa ba daga sallar da yake bin liman wannan su ta yi babu komai ba wai sharaɗi ba ne a irin wannan yanayi sai ya yi sujada ba a diko sujada ƙabri na'am shi kuma wannan ya ce malam idan mace ta yi al'ada kuma ta yi tsarki sai mijinta ya kusance ta kuma daga baya sai suka ga jini ya dawo shin akwai laifi a hakan babu komai inda har ta yi tsarki ya dauke ta yi tsarki kuma daga baya dawo shi kenan sai su dakata kuma yin tsarki shi kenan ba wani abu a kansu mana tambayar kuma ta ce malam idan mutum ya yi sallah da alwala irin si da alwala a irin sigar da alkur'ani ya zo da ita shin sallarsa ta yi? to da ba alkur'ani ya ambaci abin da yake wajibi ne a cikin alwala ubangiji ta'ala ya ce ya yi wallazi na amonu iza kuntu ila salati faksilu wujuhakum wa ila almarafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ubangiji ta'ala ya ce idan mutum mutane mummine suka tashi za su yi sallah su wanke fuskokinsu ah, wanke fuska ya kunshi kurkurar baki da shakarwa yana cikin wanke fuska ba za su ce ka wanke fuska ko kaka dauka ba kurkurar baki ba shakarwa yana cikin wuzo hakun kaga ashe Allah ya faɗi su wuzo hakun wa aydiyakum ila al-marafiq ku wanke hannayenku tun daga kan yan yatsu har zuwa gwiwar hannu wa aydiyakum ila al-wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku shafar kai ta kunshi shafar kunni shafar kunni tana cikin shafar kai annabi yana ce al-uznani min ar-ra's kunnuwa wani bangare ne na kai saboda haka da Allah ce wamsahu bi ru'usikum shafar shafar kunni ya shigo sannan kuma cewa arjulakum ila alka'bayn da kuma yake kafafuwan ku zuwa idan sawu kaga wannan ita mutumin mutumin ya alwala a haka ya zo da dukkan abin da yake wajibi a cikin alwala alwala sa sahihi sahihiya ce in yi sallah sallah ta yi don ke fuskar sa kurkura bakin sa ya shakarwa da yana cikin faksulu wujuhakum wajen shafar kai ya shafi kunnensa sa yana cikin wasu hujjar usikum saboda al'uzna ne min ras kunnuwa bangare ne na kai saboda ka san shiga cikin waqf saboda ka in zai yi alwala da sigar da alqur'ani yazo da ita to ya zo da dukkan wani abin da yake wajibi a cikin alwala sauran abubuwan da suka kubuce masa su ne waɗansu abubuwa da suke sunnoni yin sai yake mustahabbi kamar yin bismillah ko wankewa sau sau uku ko sau biyu ko sau uku wato maimaita wankewar inda a ce zai sau ɗaya ɗaya ɗaya kamar yadda lafazin gusul yake nunawa to yayi abin da yake wajibi in ya maimaita kuma ya zo da abin da ke sunna kamar abin da ya shafi wato farawa da magabacin kai da dawo da wajen shafar hannu ka fara da gaba ka yi baya ko daga baya ka yi gaba sannan ka koma baya ira wannan sigar ko wannan sifar ita ma ta kuɓi wa mutum tun da an ce shafa kansa ko ya ma ya shafa kansa ya ya abin da ke wajibi illa iyaka dai kawai in bai yi wannan sigar ba to ya bar abin da yake sunna to da ire-iren waɗannan abubuwa su ne watakila suka kuce masa amma dai abin da yake wajibi ya zo da shi don ka kakka fuskanci ayar da ta yi maganar alwala ta yi maganar alwala amma ta ambaci kurkurar baki ba ba ta ambaci shakar ruwa ba ta ambaci shakar kunne ba ka ce za ka yi alwala ba kurkurar baki ba shakar ruwa ba shakar kunne ka ce kayi da sigar da alkur'ani ya zo da ita anan in kai haka to ba kai da sigar da alkur'ani ya zo da ita ba tunda sigar da alkur'ani ya zo da ita ba ta fitar da waɗannan abubuwan kusan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna yadda aya take ya nuna cewa al-uznani min ar-ra's maka ce fuska kuma hanci da baki duk suna cikin fuska saboda haka duk da ake wa hanci ko ake wa baki alwala ya shiga karkashin faksilu wujuhakum da haka kakka fahimci ayar sabanin yadda ya kamata ka fahimce ta ka ce kayi alwala yadda aya ta ce ka cire shafar kunne ka cire shakar ruwa ka cire kukuran baki in kai haka to baka yadda aya ta ce ba haka inda ka bi yadda aya ta ce kamar yadda fahimtar ta fahimtar take nunawa to ka ta cika kayi alwalar da take wajibi wato ka zo da wajibatul wudu gaba daya haka ka ta yi sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta a rana gemu da bakin abu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunanta rina gemu wato gemun mutumin da yake mafurfura kamar lokacin da aka kawo mahaifinsa yana abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tsufa tukku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a canza masa farin gemunsa amma a gujewa bakin abu wato a guje masa amfani da wani abin da zai mai da gashin sai koma baki wulik Ah, shi yasa malamai suka ci makaruhi ne makaruhi ne amfani da bakin abu wajen tirawa duk da cewa a cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a yi amfani da su akwai abin da ake kira alkatim alkatim din nan in an yi amfani da shi lokaci wani lokaci ko wani nau'i nashi bashi yakan yi baki to wasu malamai suka ce tunda an yi amfani yadda ai amfani da alkatun shi kaga ba kowane baki ne aka hana ba bakin da aka yi amfani da wannan sinadarin wajen sa ga gemu yayi baki wannan babu komai abinda ba a yadda ba shine a ɗauko wani sinadarin na tira gemu a tira wani makaruhi ne shi ma malamai ba su ce haramun bane kai tsaye abinda suka ce makaruhi ne tunda a cikin magabata an samu waɗanda suke yi kamar alhassan albasiri rahimahullahu ta'ala saboda haka idan an guje wa bakin to an fi tabbatar da abin da yake sunna tunanin ya ce wajen nebo hussawat ku nisantar da shi daga bakin bakin abin da matiri wannan tambayar ta fito daga mt haruna ya ce malam mutumin da ke zuwa batta kullum aiki zai iya yin kasaru. to ya danganta a ina yake ta yi kusa yake da shi da batta ba bulaguro ba ne amma in kamar a tafiya ce zai bar garin kamar yana cikin nan cikin gari zai fita ta tafi batta abu shakka ya fita daga garin sa ya shiga wani gari ya shiga wani gari ya halatta ya kasaru a kasancewar yana zuwa kullum wanda ba zai hana shi kasaru ba don mutum yana tafiye-tafiye kullum kamar direbobi da suke lodi yau suna nan garin gobe suna wancan to ba a cewa tun da dai kullum kullum suke yi kasi kasaru a'a suna dama su ta yin kasaransu matukar dai ba su dawo garinsu ba saboda haka in har yana fita daga garinsa ya tafi wani gari aiki to in je wancan garin zai yi kasar in ya dawo gida kuma ya cika wannan sauki ne daga Allah Allah kuma yana son ayi aiki da abin da ya bayar na sauki annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhwasa kama kama yuhibbu an tu'ta azaima azaimu Allah ta'ala yana so ayi aiki da rukhsar da ya bayar wato saukin da ya bayar Allah yana son ya ga ana aiki da wannan kamar yadda yake son ya ga abin da ya tora wa mutane na wajibai suna aiki da shi Allah ta'ala ya samu dace amin summa amin alhamdulillah masu sauraro a nan muka ka karshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato biyar ɗaya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma akan lambar waya wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook da haka a madadin shehun malamin mu a dr shek muhammad sani umar rijiyar nemo babban malami a tsangayar nazarin a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogo wanda ya sada mu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da allah كتبنا عليهم أن kutulu? أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما